anasema hajajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tulihiji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana pamoja na wake zake zote wakeze zote faafadna yawma an-nahari tukafanya tawafu al-ifadha siku ya kuchinja ambayo ni mwezi kumi dhulhijja fahadhat as-safia mama safia yeye akapatwa na hedhi ambayo tushamuelezea historia yake faarada an-nabii sallallahu alaihi wasallam minha basi akataka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam minha yani kwa mama Sofia radhiallahu anha arada akataka an-nabii sallallahu alaihi wasallam minha kwa huyu mkewe Safia huyu faarada an-nabii sallallahu alaihi wasallam akataka bwana mtume saa salam kwa mkewe mama safira radhiallahu anha ma yale ambayo yuridu rajul anayoyataka mwanamume min ahlihi kwa mkewe ma yuridu yale ambayo anayoyataka arrajul mwanamume min ahlihi kwa mkewe bimaana ya kwamba e, inapozungumziwa hapa swala hili anasema ibn Uthaymeen ai min zawjatihi wa hiya aljima kwamba mwanamme anapotaka yale an, kwa mkeo yale wanaotaka wanaume ya kusudiwa ni tendo la ndoa na mtu mmoja pamesahau anasema shekhe e, eh, fahadhat safia asabaha alhaidh alikuwa amepata hedhi ilikuwa ni tilka alhaidhatu lailata thalitha ashara min dhilhijja usiku wa mwezi kumi na tatu kuamkia e, usiku wa kuamkia mwezi kumi na tatu dhilhijja kwa hiyo mama Safia radhiallahu anha aliingia katika siku zake alipata hedhi usiku wa kuamkia mwezi kumi na tatu dhilhijja ikumbuke kwamba yaumu nahari mwezi kumi halafu kuna mwezi kumi na moja kumi na mbili na kumi na tatu hizi zinaitwa ayamu tashriq ambazo hizi mtume amezieleza ni ayamul akli wa shurb ni siku za kula na kunywa sasa mama huyu yeye alipata hedhi usiku wa kuamkia mwezi kumi na tatu ambayo inakuwa ndio siku ya mwisho tena watu wanasambaa amemaliza mtu e, ibada ya hija naam فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بس متوم صلى الله عليه وسلم akataka minha kwa mkewe huyo mama Safia ma yuridu yale ambayo anayoyataka rajulu mwanamume min ahlihi kwa mkewe ambao ni aljimaa kama fassara alifasiri ibn Uthaymeen kwamba mtu anapozambua bwana mwanamume anataka kwa kwa mkewe anayoyataka mwanamume ni nini ni suala la tendo la ndoa fakultu nikasema nani aliyosema hapa hapa dhamir yaudu li Aisha anha ni mama Aisha fakultu basi nikasema yani bibi Aisha fakultu nikasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah innaha haidhun hakika huyo Sofia binti Huyayya Aqtab yumo katika siku zake amepata hedhi innaha haidhun ni yuko katika hedhi fakultu basi nikasema kumwambia ya rasulullah innaha haidhun hakika huyo mama safia je yuko katika siku zake bimaana kwamba bibi Aisha alikuwa akifahamu e, namna gani wanawake huwa wanajuana e, mara nyingi wanawake wanapokuwa katika jilsa moja mahala pamoja huwa wanafahamiana nyendo zao kwamba ah, huyu yumo katika siku zake yule katika vya wanafahamiana ni siri baina yao sasa mama Aisha kumbe alikuwa anajua kwamba bibi Sofia yuko katika siku zake kuonesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui alikuwa hajui ndio maana akamwambia ya rasulullah innaha haidhu kwamba huyu mama, mama Sofia yeye yuko katika hedhi kama alivyosema bin Uthaymeen katika katika sharhi yake anasema ya kwamba e, thumma hadat ba'da dhalika ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحيضتها lakini bwana mtume salam alikuwa hajui kama Safia binti Huyayya radhiallahu yumo katika siku zake alikuwa hajui hilo na ndio maana akawa ataka tendo la ndoa na mke kwa sababu yeye alikuwa lakini wanawake kwa wanawake wanajuana ndio mama Aisha akamwambia mtume ya Rasulullah innaha haid eh huyu yuko katika siku zake qal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam aha bisatuna hiya ahabisatuna mumana anasema ibn Uthaymeen katika sharhi yake anasema amaniatuna ya anatuzuia hiya yani yeye nani safia bi ahabi eh, ahabi hasa ahabi sat ahabi hasatuna anatuzuia hiya yeye bimaana anatuzuia kutuzuia nini kutuzia hapa ni hivi ni tumetaja hapa bibi Safia alipata siku zake usiku wa kuamkia mwezi 13 Dhulhijja na usiku huu ikipindukia ikiingia sasa asubuhi mwezi 13 ina maana sasa watu tena yamle eh hao watu wanaanza kufanya safari ya kurudi makwao, wameshamaliza baada ya hicho Sasa mmoja anasema eh ana hedhi tena hmm. Inaona atatuzuia sisi tusiondoke huyu mwezi kumi na tatu watu wanaondoka, lakini kama mtu ataondoka mwezi kumi na mbili faman taajjala fi yaumain fala ithma alayhi, kama mtu atakuwa atafanya haraka akaondoka mwezi kumi na mbili hakuna dhambi juu yake waman taakhara na vile vile akiondoka mtu mwezi 13 hakuna dhambi sasa huu mwezi 13 umeingia huyo mama ndo anapata hedhi mbona atatuzuia ndo hii swala lake anasema aha bisatuna oh atatuzuia yeye hia yeye atatuzuia nini atatuzuia min alkhuruji min makkah eh, kutoka yani kuondoka maka yani lam takun tawafat lilhaji ikiwa yeye hakufanya tawafu al-ifada zuyo hili linakuja pale ambapo mtu hakufanya tawafu al-ifada tawafu al-ifada inafanywa kama tulivyoona hapa yaumu nahari siku ya nahari ya siku mwezi kumi ni kwamba watu wanakwenda maka wanafanya tawafu al-ifada kwa hiyo kama mtu hajafanya hii inabidi mpaka afanye mwanamke kama atakuwa amepata siku zake na hakufanya tawafu lifadha, inabidi asubiri akae mpaka toharika akafanye tawafu lifadha, la si hivyo itabidi arudi tena eh, aweze kufanya tawafu ile almuhimu bwana mtume saa salam akawa amepata mshangao ah, anatuzuia yani akafikiria kwamba huyu Safia binti Huyaiya hakufanya tawafu ifadha ndo akapata siku zake ndo maana akasema aha bisatuna hiya oh anatuzuia yeye tusiondoke maka mwezi 13 tena huu jamani inabidi mpaka tumsubirie atoharike akafanye tawafu ifadha qalu wakasema wakamwambia ya rasulullah innaha قد afadhat يوم النهار hakika safia رضي anha alifanya tawafu ile tawafu al-ifadha siku yaumu nahari ambayo ni siku ya mwezi kumi aliwahi kufanya faqalu wakasema ya rasulullah innaha qad afadhat hakika huyu mama ametufu tawafu al-ifadha yauma an-nahari siku ya mwezi kumi kwa hivyo amekuja tena kupata damu siku hii ya kuamkia mwezi kumi na tatu ah, bwana mtume akasema haya akhruju anende ah, kwa maana sasa ruksa ondokeni ruksa kwa maana hakutakuwa na kiziwizi tusiondoke waqal akal akasema Mtume salam akhruju ondokeni kwa maana nendeni katika hali ambayo sasa mnaweza mkaondoka min Makka na mkarudi katika e, katika maeneo yenu wa fi lafdhin na katika tamko jingine qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wasallam katika tamko jingine akasema aqra halqa atafat yawm an-nahri yani mama Aisha radhiallahu anha alipomwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam innaha haidun Safia radhiallahu anha amepata siku zake bwana mtume akasema aqra halqa aqra eh halqa atafati je amefanya tawafu ifadha siku ya kuchinja atafat je alifanya tawafu yauma nahari <coughs> siku ya kuchinja kila pakasema naam ndio siku ya mwezi kumi aliwahi kufanya kutufu qala bwana mtume akasema famthiri eh, hapa adhamir inarudi kwa huyu Safia kwamba haya Safia nawe ondoka kwa maana sasa turudi zetu Madina fanfiri eh, kwa maana haya ondoka tuondoke turudi zetu Madina kwa sababu kumbe uliwahi kufanya tawaful ifadha wa fi lafdhi na katika tamko jingine Bibi Aisha alipomwambia bwana mtume innaha haidhun qala kasema nabi sallallahu alayhi wasallam aqra halqa mumana aqra halqa maneno haya mawili ni maneno ambayo ni katika misemo ya Kiarabu inasema hizi ni istilahat katika misemo ya Kiarabu na kama alivyofasiri Ibn Uthaymeen anasema ni kalimata ni maneno mawili <coughs> ambayo yanamaanisha dua ni dua maana yake hasa ni alhilaku walibada alhilaku walibada bimaana alhilaku walibada ibadatu sio ibada hii ni hamza i na sio ain ibada maana yake ni maangamio alhilaku man, <coughs> maut maangamio hii ndio maana maneno haya maneno hili ni haqara halqa maana yake maana yake ni hii lakini shekha anasema maneno haya wakad jara wa fi maqami at-tahwir mara nyingi maneno haya warabu walikuwa wanayatumia katika pale ambapo linapotokea jambo la kushtusha jambo ambalo kama linaleta mfadhaiko kwa hiyo wanasema aqra halqa lakini hakusudii kwamba ni maangamio a ni tamko tu linakuja tu linamtoka mtu mwarabu eh, mathalan mnamwambia bwana eh, tunataka tusafiri tuende wapi tunakwenda sehemu fulani lakini reporting time ni saa nane mchana kwa hiyo usafiri wetu inabidi lazima kwa hapa Dar es Salaam labda tuondoke maeneo ya saa saba eh, ili tuchukue to buy time one hour mpaka tufike airports bwana unampigia sasa dereva Uber Bolt bana sasa sasa tuko tayari hapa na reporting time kule saa nane njoo ha gari si imepata pancha unaona sasa unashtuka imepata pancha aqra halqa, yani ni maneno ambayo yanatumika katika ile mtu ah. Kwa hivyo mtume alipoambiwa bibi, bibi mama eh, Habs, eh, Safia amepata hedhi aliyopata mshtuko kwamba inabidi huyu tukae hapa tumsubiri mpaka atoharike akafanye tawafu ifadha akasema akhara halqa lakini hamaanishi kwa maana ya kumwombea dua inafasiriwa kama alivyosema shekhe kwamba maneno haya yalikuwa yanakusudiwa ni kwamba aqaraha Allahu aqara yani Allah amemfanya mgumba wa halaqaha halqa na amemtia umaumivu katika katika koo lake kwa hiyo ni hata katika misemo ya Kiswahili yako maneno kama haya mtu anaweza akazungumza neno ambalo hamaanishi kwamba ni dua bali anamaanisha tu kwamba vile jinsi alivyoshtuka lile neno aka akalitamka lile nam wa fi lafdhin katika tamko jingine qala akasema bwana nabii saa salam aqra bimaana allah amemnyima uzazi kwa kiswahili kizuri kabisa neno aqra allah amemnyima uzazi halqa amempa maumivu ya koo atafat yawm an hivyo Safia alifanya tawafu siku ya kuchinja qila pakasemwa naam ndiyo ya rasulullah qala akasema fanfiri haya nenda kwa maana kwamba sasa tutakuwa tunaweza kuondoka naam hadithi hii labda turudi kidogo katika sharh al-ijmali ili tuweze kupata mafhumu mazuri zaidi ameandika ibn Uthaymeen katika tambil al-faham anasema tukhbiru ummul mu'minina Aisha radhiallahu anha annahum hajju ma'a an-nabiy sallam mama Aisha anahabarisha katika riwaya hii kwamba yeye alihiji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wake zake wengine taani hajjatul wadaa yani hija ya kuaga ambayo ilihijiwa sanata 10 min alhijra mwaka wa 10 wa hijiria fatafu mahu tawafu alhaji yawm nahari kwa hiyo wakeze mtume wote eh, na maongine wote wakatufu pamoja naye mtume salam siku ile ya mwezi kumi wa minhum na miongoni mwao waliofanya tawafu mwezi kumi ya munahari alikuwa nani safiyatu ummul mu'minin radhiallahu anha <coughs> thumma hadat ba'da dhalika kisha ndio akapata siku zake walam ya'lam an-nabi sallam bihaidatiha lakini bwana mtume sallam alikuwa hajui maskini kwamba mkewe Safia ameingia katika siku zake falamma arada minha ma yuridu arrajul min imraatihi basi pale ambapo bwana mtume sallam akawa anataka lile ambalo analotaka mwanamume kwa mkewe akhbaratuha Aisha radhiallahu anha mama Aisha ndo akamtonya bwana mtume sallam annaha kanat haidha kwamba huyo Safia yumo ndani ya siku zake liilmiha bidhalika min qabli Safia kwa sababu mama Aisha alikuwa anamjua ile Safia kama tulivyosema wanawake wanajuana fakhafa nabii sasa hapa ndo panaposoma lenyewe bwana mtume akaingia hofu an takuna hadhat qabla tawafu alhajj kwamba inawezekana huyu Safia amepata hedhi kabla ya kufanya tawafu al-ifadha kwa hiyo fatahbisuhum atawazuia wasiondoke katika mji wa makka hata tatuhura mpaka atahirike akishakutahirika watatofu ili huyu mama Safia aweze kwenda kutufu fakala akasema tilka alkalimata almashhura التي تجري على الأسنة على الألسن بدون إرادة معناها الأصلي akasema yale maneno ambayo yamezoeleka na Waarabu kiyasema lakini sio kwa maana ya kukusudia maana yake aqra halqa na akauliza kwamba jamani mbona atatuzuia huyu kwa hiyo akapewa habari ya kwamba alifanya tawafu lifadha kwa mtume akasema kama ni hivyo basi tuondokeni turudi katika mji wetu wa Madina naam fawaidul hadith miongoni mwa faida hadithi hii ziko nyingi lakini tutazitaja kama tano ya kwanza ni kwamba mashru'iyatu iqa'u tawafi al-ifada au inaitwa tawafu al-hajj yawm an-nahri kwamba kumbe katika sheria ibada ya hija siku ya mwezi kumi kuna suala la kufanya tawafu katika alkaaba al tawafu hii inaitwa tawafu ya hija na tawafu hii ndiyo inaitwa hiyo tawafu ifadha mwezi kumi inabidi mtu afanye tawafu lifadha hii faida tunaipata la pili anna tawafu lifadhati la yaskutu bilhaidh siku zote tawafu lifadha haiwezi ikawa imetenguliwa na mma na mke ambaye amepata hedhi katika siku zake ah, amepata hedhi ah basi ah, haina tatizo amepata ah, ah ni kwamba mwanamke anapopata siku zake na kama hajawafanya tawafu lifadha inabidi asubiri mpaka atoharike halafu akafanye tawafu lifadha yani hakuna exemption kwamba madhali umepata hedhi basi tawafu lifadha basi haina haja a anna tawafa lifadha la yasqutu bilhaidh kisha anna tawafa faida nyingine kutufu alhaidhu la yasihu yani mtu mwanamke mwenye siku zake si sahihi haisihi kufanya tawafu faida nyingine ni sukutu tawafi alwadaa an haidh mwanamke ambaye atakuwa amepata siku zake na kabla ya kuondoka kuna tutoja kuisoma kuna riwaya huku mbele riwaya inazungumzia habari mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha jambo la mwisho kwa mahujaji la mwisho kabisa wamemaliza mambo yote kabla hajaondoka wakafanye tawafu wazunguke kwa hivyo hii inaitwa tawafu ya kuaga, tawaful wadaa. Sasa tawaful wadaa, ikiwa mwanamke yumo ndani ya siku zake, hakuna ulazima e, anaweza akaondoka katika mji wa Maka pasipo na kufanya tawafu ya kuaga. Ndio maana ikawa Bibi Sofia alipokuwa amepata hedhi, lakini baada ya kufanya tawafu lifadha, na Mtume alipohakikishiwa kwamba huyu mbona alifanya tawafu lifadha, twenzetuni tuni kwa ina maana mwanamke mwenye hedhi eh, yeye atakuwa hakuna ulazima wa kufanya tawafu alwadaa yani tawafu ya kuaga nyingine ni ujub eh, eh, anna almar'ata la tusafiri eh, la tusafiri biduni mahram moja katika faida anasema shekhe kwamba mwanamke hataruhusika kusafiri illa asafiri na mahram zake hili tushalielezea huku nyuma kwa maana kwamba hairuhusiki kwa mwanamke akenda hija eh, kivyake vyake lazima awe na mahram na tukaelezea ma maulamaa wamezungumza nini kuhusu mahram kuna wengine wanasema kwamba wanawake wakiwa wengi basi hakuna haja mahram tukaona kauli nyingi za maulamaa kwamba mwanamke lazima awe na mahram wake. Wingi wa wanawake katika kikundi haiwezekani kwamba ati yule suala la mahram kwamba linaondoka, ah, liko pale pale. Wengine tukaona, tukaona hapa baadhi ya taasisi za hija zinafanyaje? Mwanamke anakwenda taka kuhiji, hana mahram, kwa hiyo anachukuliwa mwanamme yote, anaambiwa basi tutakufanya huyu kama ndo mahramu yake sawa eh? eh basi msio na sasa wewe ukifika kule labda ukuulizwa mahramu yako wewe mtaje huyu eh, hili vile vile ni jambo ambalo ni kinyume cha kisheria na nafikiri haya ni katika miongoni mwa faida ambazo tunazipata katika e, riwaya hii naam riwaya inofuatia lakini kabla ya riwaya hii inofuatia labda tungepata adhana alafu tukaona kuna jambo hapa ambalo nabii tuliwekee tanbihi